вислуховлює Сталіна. Тут Херовим вибачливо і ніжно засмілявся. Він трохи дивакуватий, треба тобі знати, ти не дивуйся, як дещо помітиш. Наприклад, у нього на покуті висять замість ікони три портрети Маркса Леніна і Сталіна. Маркс посередині, Сталін праворуч, а Ленін ліворуч і перед ними невгасимо день і ніч горить лампадка. От такої, посміхнувся Степан Петрович. А до церкви не ходить, тут нема церкви. А то б він, напевно, з неї зробив нашу церкву. Заладен правив би йому тютюн. Ой, вибач, будь ласка, ти куриш? Можна тобі хорошу цигарочку запропонувати, просто з Туреччини доставили. І, вхопивши срібну шухлядку, він підніс її через стіл гостеві. Той з усміхом взяв і з цікавістю подивився на товсту рурочку, набиту ніжно-жовтим запашним зіллям. Хіровим клацнув золотою запальничкою, підніс вогонь Іваненкові і сам закурив, запахло в будуарі не тим димом, яким він дихав у вагоні. Ну, а ще чим чуднуватий цей Антонюк. А ще тим, що дуже цікавиться чорною магією. Нею, каже він, якщо добре знатись на ній, можна розпізнавати і нищити таємних ворогів радянської влади. У нього ціла бібліотека книжок з чорної магії, і він дійсно розпізнає та іноді подає в район якісь вказівки. Але у нас тут на шахті, правду сказати, вороги довго не вживаються. А чого так? Не подобається їм тут? Херовим ніжно і соромливо зам'явся. Та у нас, бачиш, ще й досі трошки, так би мовити, воєнний стан. Офіційно він давно знятий, але як у нас війна з диверсантами та шкідниками тягнеться й далі, то ми неофіційно воєнний стан підтримуємо. Ну і як тільки якийсь ворог вистромить голову зі своїх окопів і хоче стріляти в нас, так ми його зразу і ліквідовуємо, на місці ліквідовуємо, без жодних там слідчих допитів, судів і такого іншого. Крак і готово. Чи то в шахті, чи в казармі, чи на вулиці, як на війні. Ну, а це робить на всіх хороше враження, і у нас тихо та спокійно. Так що Антонікові, власне, немає чого чорною магією і займатись, але нехай собі чудак розважається. І Херовим ясно по-юнацькому посміхнувся. Та й для роботи наш воєнний стан добрий. Ми перевищуємо норму на 50%. Правда, у нас директор шахти герой. Ми його сталінцем, тобто маленьким Сталіним звемо. Сталевий чоловік, сам з простих шахтарів, самоук талановитий. Кулак і око має дійсно сталеві. Правда, має теж свою рисочку, та хто її не має. А яка ж то рисочка, Херовим ще соромливіше і ніжніше посміхнувся, як посміхаються тоді, коли говорять про хорошу рису в інших, яка є у самого оповідача. Любить хорошу обстановочку. Та й вдягтися добре і квартиру, і авто. Це теж робить хороше враження на шахтарську братву. Вожді повинні мати вигляд сильний і владний, правда? А яка то сила, коли директор, скажімо, тюпає до шахти по болоті, як шахтар якийсь нещасний, він повинен вихором пролетіти, болотом закидати всіх по дорозі. Оце влада. У ну, Сталін, наприклад, перед ним тремтять усі, ниць падають. Та що я тобі столичному кажу, сам краще за мене знаєш. Степан Петрович підвівся і узяв свою торбу з підлоги. Ну, я пішов. А ще одне прохання. У вас, розуміється, є окремий розподільник для відповідальних працівників. О, ще пак, гордо сказав Херовим і теж встав. «Е, так ти дай мені записку, щоб мені там видали все, що мені треба буде. Горілка добра є? Хо, скільки хочеш, коньяк чудесний, три зірки, старих довоєнних запасів. Ну, добре. Розкажи тепер, як знайти помешкання Антонюка. Як ти думаєш, він зараз удома? Яровим, що нахилився до столу, щоб написати записку, повернув голову до вікна, у якому було видно вже густу червоність заходу сонця, і сказав: повинен би бути, повинен. Його зміна скінчилась, мабуть. Після того начальник докладно розповів, як треба знайти розподільник та помешкання Антонюка, і столичний гість, закинувши клунок на спину,